карпатський пейзаж. А на горі маленькі хатки з усмішкою в кожнім вікні, і білі хмари, як білі латки на небесному полотні.